meu caminho, vou te atropelar. Não há chance de mandar um libertário vivaz voa numa margem distante. Vem, o amor é importante, porra. Fumando um doce nas ilusões, escravize-se em suas conclusões. Meu mais sincero, foda-se. Valores não tem preço, formato nem cores. Se você é preto, branco vermelho, foda-se. Chega pra apresentar aquele do dever. Tenemar, criado TTK, onde se leva porrada, mas também se aprende a revidar. pra te afetar, me escuta, pra te fazer morrer por dentro, te fazer viver como nunca na terra do giro na nuca. Eu juro que não vou me permitir entrar em sinuca. Se não sabe onde eu quero chegar, não diz o que eu devo fazer, rapaz. Se liga, sempre vou curtir o clima e zoar, mas se vacilar, volto pra pisar e cuspir em cima. Gosto não de mim. Libertários não morrem, libertários não morrem, libertários não morrem. É, é, é, libertários não morrem. Não me confunda com seus, Estado não é Deus fumar um baseado com os meus, sem radicalismo, RJ, Zé pegue seu moralismo, enrola e enfia no já era, fudeu, cê sabe que chegou minha vez de xingar, eu tô com a mão no mic e não vou parar, escrevo pra me vingar de tanta coisa, se prepare pro fatality, eles concentram seus poderes num só, não adianta, dor e nossos prazeres é pior, se dizem cabulosos, mas falta sapiência, questão de paciência, transformar todos eles em pó, não sou padre, irmão, nem pastor tô rapá. Eu não tenho a menor pretensão de te salvar. Se toca, rimo perturbação, amigo soda. Que eu canto tudo aquilo que me transborda. Que tentando me derrubar, sei se arrasa e zigue-zague. mais um que não se cabe, uou, traz um fumo enquanto eu rio do mundo. Eles precisam de tudo, eu só de uma base. Gosto ou não de mim, quero mais uma dose. Amor, eu sou a Libertários não morrem, libertários não morrem, libertários não morrem. É, é, é. libertários não morrem. Obediência é suicídio prefiro cair do que me curvar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Não há nada mais libertador que um foda-se a plenos pulmões, gritando a dor das nossas ilusões. Subversivos não nascem prontos, são moldados. Fúria contra a máquina, anônimos soldados. Tenho sede de vida para fugir da tortura. Enxergar a sanidade de mãos dadas que é loucura Liberte a sua mente, ilumine onde passa Veja a verdade escondida na cortina de fumaça Altere a ordem estabelecida e tudo vira caos Anjos, demônios na minha cabeça, combate mortal Me sinto atlas com o peso do mundo nos ombros Minha alma explodiu, a razão tá nos escombros Espírito transgressor, fanqueiro a seu dispor Fui os errados, Mohamed Ali, boxeador As flores, as flores de plástico não morrem Sangue, poesia anárquica das minhas veias escorrem Pra fugir desse esse Veneno virar remédio, sacrilégio pro governo, meu dedo médio. Gosto não de mim, quero mais uma dose. Amor, eu sou assim. Libertários não morrem, libertários não morrem, libertários não morrem. É, é, é, libertários não morrem.